Festival honen zuzendaria Jean-François da, pianista, pianista ezaguna eta musikari handia, orkesta zuzendari baita ere. Jean-François Zer orain, ia amazaz urte ezagutu nun, nire pianoko, piano obra bat estrenatu zuerako donostiako amagostalian. Ta arrezkiotik, e, berak beste, beste orkestra obra bat eh, enkargatu zidan, e, eh, 2002 2000 lauan estrenatu zuen, e, Frantzian bere orkestarekin, e, eh, Poitierdeko orkestarekin, eta gero ere elkarrekin lan egiteko aukera izan dugu. Ah, Ta horrela izan da, izan da, asunto horrela etorri da aukera, ez, hau egiteko aukera. Gure erlazioa luze izan da, eta, bueno, berak erabek proposatu zian, oain iruz pala urte esan zian, ah, egin zian lehenengo proposamena, eurekin lan egiteko e, eh, Rabel Akademian, eta aurten egiteko zera, aukera e, posiblea izan da eta ala, ala izan da. Oan partartuko duzu bai konzertuetan, bai masterclass eh, klaseak emango dituzula, nula, nula iraganen da pixkat haste eh, hori zuretzat? Da, niretzat, hiru alde dauzka aste honek. Batetik, bertako ikaslekin lan egina izango dut, Eh, nire obratxi batzuk montatzen ari baitira, ez? Gambara musik obra batzuk eh, jozen ari dira eta mm, kontzertu batetan jo dituzte zati batzuk. Eskola izango dira, master, master class hori edo konferentzia hori, uste bi orduko kol iraupena izango duela eta bertan bueno, nire musika pixkat azaltzeko, azaltzeko asmoa daukat. Terugarrena da, festivalak obra berri bat estrenatuko duela, pianoko obra bat, Jean Fonsak mandatutakoa, berak eskatu zian oain amar bat urte eta hortan or, ibiligia buelta eta eh, pianoko obra handi bat egiteko e, eh, zarekin, eta aurten egiteko posibilitatea izan dugu. Obra e, eh, Frantzeko Kultura Ministerizako mandatua da, eta e, datorren astazkenian e, irailaren zeiarekin estrenatuko da. Mm. bertako eh, akademiako ikasle bat estrenetuko du, zeian, eta gero berriro joko du eh, larun batean, behatzean. Mm. Zuki datzitako pieza izango da, osuki? Bai, pieza, pieza berri bat, minutuko pianoko pieza. Gehiago erretan aldikuzo, eh, pieza hortaz, jakimina piztu diguzu, nola nore ganda sorkuntza prozesu hori? Eh, bueno, luze izan da, esan bezala, espaldi denik eh, zegoelako, eta pianorako idaz, idaztea ez hau zarresa, batez ere pianista, norbera pianista danian, uste dut. Uh, azken finean, ba, instrumentoren aurrian, joera berri batekin edo joera desberdin batekin um, jo behar derako, edo eh, aurrera egin proiektuari. Obrak lan honek behintzat mm, kontuan izan du pianoak alako erresonantzia mundu bat daukala barruan eta beraz bi, bi plano edo bi mundu dauzkala batetik tekla jotzean eta mm, eh, sokak uh, jotzean mm, fizikoki sortzen den uh, soinua oso konkretua batetik eta bestetik beste jotzen ez dian sokak edalaren bitartez erresonantzia dauzkatela eta erresonantzia horiek Mm, jotzen ari den musika musikaren itzala izan daitezkela eta itzalo itzaloiek ez zuzen ere eh, alako kolore eta iluntasun desberdinak izan izaketera. Eta orduan bi plano hoiekin jo, jo, izan nahi dut eh, ora honetan. Petrikor da izena, ez da euskal izena. Petrikor eh, Petrikor itza itza asmatua da. Eh, Oigarren mendean asmatutako itza eta eh, lurrak eta aitzak eta harriak Euri egiten duenean sortzen den mhm. usainaren izena omen da.